Alle en gewichte gebruik wat reg weeg, en die effa of wen wat jullie gebruik, moet reg wees. Ek is jylle God die Heere wat jylle uit die land Egypte gebring het. Jylle moet alles doen wat ik sê en besluit. Ek is die Heere.